nk'uko mwabyumvise ni umwanya w'ikiganiro karadiridimba giha na n'akanya bari mu mahanga kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cacu ni ukuvuga rero muti uno munsi tubayagira ku byerekeye iki turi kw'igenekezo rya cumi na gatatu bw'itugutu umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane neza na neza imyaka mirongo itandatu n'itatu ikaba iheze hagandaguwe umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore yafashije kugira abarundi bikukire none mu byo yasigiye abarundi mu byo yasigiye abo mu mugambwe wiwe abadasigana muri rusange uno munsi bariko bagendera gute iragi yasigaye mbe mu byo umugani utari umugani rudoviko rwa gasore yagiye ashikirije uno munsi hari abariko barakurikiza iyo ngendo yiwe ni igiki cyokorwa kugira koko demokrasi yashikirije yavuze ati demokrasi y'ukuri niyo yatsinze ngo ibandanye itsimbatara muri kino gihugu cacu ngibyo bimwe mu bibazo tuza kugaruka ko muri kino kiganiro karadiridimba kuri uno munsi sindi jenyine murakoze cyane eric uwimana niwe aza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma kuri micro mwumvise ko ari imidari niyo nkuru kino kiganiro cyagenewe abarundi bari hanze abino na mwebwe murarekuriye kumbure kucumviriza ariko intererano n'iy'abarundi bari hanze mukanya duce tujya mu idonido inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari insinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane Burundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi hama mu gice cya kabiri namwe muza guca murongo umwanya kugira mwakure ari intererano cyangwa ibibazo mubaza hano muri kino kiganiro ariko imbere y'uko tuduga ku ijambo reka twumvirize agace gatonya mu byo umuganwa utari umugani udufiko gasore yashikirije igihe yarahejeje gutsinda amatora ni ukuvuga igihe igihe umugambwe iprona wari gutsinda amatora murarangije gutora muratoreye uburundi abanyu bazobuyobora murahejeje gushinga ingingo ishorera uburundi ibuteza imbere ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa no mu bya politiki ni uko nyine uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'u Burundi ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe u uburundi burabakeneye bose nicyo gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubutigu burageze nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira nicyo gituma leta tugiye gushinga ritazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba bayiporona ngo berekane ko twatsinze tubibereye namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda n'abo mwahora muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo ko uyu mugambwe urondera ubupfasoni n'umubano mwiza nta na rimwe bazokwemera ko haboneka inshirasoni zityoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose nidushishikare rero tuyirondere umudasigana rero azoramuka ahagaritse umutima abantu bakavantara bari mu burundi cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cane uburundi kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa uburundi nibwo buhejeje kwitorera none wumva two kubahuka kubuhemukira mu gukoresha iteka bwaduteye mu kwihora cabure mu kwishima ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu niko umugambwe wanje watsinze ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ko uburundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri nuko rero uwo ni umuganwa atari umugani Rudoviko rwa gasore igihe umugambwe yararongoye iprona waruhejeje gutsinda amatora twabwiye yuko rino genekezo rya cumi na gatatu rya cumi na gatatu gitugutu rihuriranye neza na neza n'imyaka mirongo itandatu n'itatu agandaguwe umutumire turi kumwe ni jean dodier niyo nkuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona uno munsi urabye kino gice cy'amajambo yavuze eh, agitsinda amatora abarundi boyazirikana gute ego murakoze cyane nagomba subire ndamutse abariko baratwumviriza mhm. eh, mumbagije muti mbega iragi yasize mhm. abari ubu bariko bararikurikirana gute ni byofata umwanya wo bivuga mugo mu majambo make murabona umuganwa atari umugani rudovigo kwa gasore ko yari yasigaranye iraga abarundi iragi rinini cyane kandi n'ubu ryaketerezwa kuba ngenderwako murabona yuko yavuga uburundi buhimbaye mhm. aravuga uburundi buteye igomwe ni nk'ubu turi mu bw'ubu banza ndeke gatoya mm. uburundi burimwe butungane mm-hmm. ubumwe agateka agateka kuri bose ibi nibaza ko ari ibintu bihambaye kandi bizokwama abarundi bagerageza gushikako mm-hmm. bimwe bita amavalera mm. n'amaprincipe icyo twavuga cyane cyane ubu uko tubibona mhm. iyo aba barundi bagerageza kubishyira mu ngiro bagerageza ni ukuvuga yuko eh. ntibiboneka nta ntambwe nini iboneka abarundi bari kwarashika ko kugira bakurikize iryo rage nta ntambwe iboneka cyane mugabo muri bimwe bimwe mm. eh, murabona haheze imyaka mirongo itandatu n'itatu mhm. iryo rage turironse Eh, murazi yuko inyuma yo kwikukira na cyane cyane nyuma y'igandagurwa ry'umuganwa atari umugani kw'iyo tarike y'uno munsi ahakurikiye amakuba mu burundi ariko n'uwo mugambwe nyine watwara oya ntiwari bwatware aha hatari ubukuru nyabwo ntihaboneka amajyambere aha hatari ubukuru nyabwo ntihaboneka iterambere ni ukuvuga aho ijambo rya mbere murumva ko igihambaye ari ubukuru nyabwo kuko nka porogaramu yari yihaye yateza gushyirwa mu ngiro n'ubukuru bwatowe hmm. rero nk'ubu wivanye n'ingorane Burundi bwagiye buracamwa ntitwovuga yuko iri indongo uburundi murabona ko atabutunzi bufise buracarondegwa mhm. ni ukuvuga rero indongozi ko zitafashe nkama iraga igiwe hamwe yogaruka mwibaza ko yoha amanota angahe abo yasigiye iragi iyo amanota ku cyanda yavuga urumva mubanza kugira mugabo niyo bashimishije mm, ni ukuvuga biba ari munsi y'abi eh. dufatiye nko ku icumi bari munsi y'icumi Eh, mugabo yoraba n'ibya eh, kubera urumva bujya bujya kubura indongozi mhm. muri ibi bihe murabona abarundi ko bari baciwe bufuni na buhoro mhm. bari bazi ko bagira biruhutse mhm. mugabo umuzi wabo baca barawuca mm. ni ukuvuga indongozi itazimiza baba barayishe mm. ni ukuvuga bwa bukuru bwa burongozi ntibwari bwagera aho bwigeza mm. Mm. rero kubera utari bwagera aho bwigeza naho yogaruka ngira ngo abarundi bamusaba ikigongwe mm. kuko be nabo bari kumwe wewe yarapfuye n'abandi barakurikira rero abandi bakurikiye aribo urabona ko haciye hasigara leta ngenda ndi umwe nabo bari kumwe mugabo nabo nyene bagiye barabica murazi mm-hmm. yuko itandatu na gatanu Pierre ngendano umwe nawe nyine yishwe mm-hmm. ni n'izindi ndongozi bari kumwe abandi barangazwa mm. rero urumva yogaruka mugabo nawe yobabarira abarundi mm. kuko ibyo yabasigaranye ikivi yari agize naho yari bwakigeze ni kuvuga abakoroni abari basubiriwe n'iyi leta yagwa rwagasore mm. urumva bari bamaze kuburabuzwa mm. nta mizi bari bwagire yo kugira ngo bakore eh, ni ukuraba uvuze utayo manota yo yaha abaporona mm. kuruta abarundi muri rusange eh, urumva eh, iby'umugambi umwe wowo urabona mhm. wagiye kuhaba mu mirongo itandatu na gatandatu mm. mugabo hari cyo guhera itarike cumi na zitatu z'ukw'icumi mirongo itandatu na rimwe mm. aho urumva hariho urupfu rwa rwagasore mhm. ariho no gusubira gusanasana leta mm. gushikaho mu mirongo itandatu na gatandatu leta ya cami ibogozwa mm. ni ukuvuga niho umuganga atanguye kuba umwe mhm. umugabo rero ibindi bihe by'imbere imbere mm. y'iyo rero urumva eh, amanota iyo yahaba abadasigana mugabo kuko nabo nyine bari bagowe na byinshi mm. ni kubera urumva indongo zigiye n'izindi ndongozi zikagenda indongozi za zizayipurana zarahungabanye gushikaho atacyo bokora n'ibyakurikiye yagiye iraba leta nyine irifise bya bibazo gushikaho murazi ubwicanyi bwaciye bukurikira nta mm. mwanya indongozi z'umugambi wa zigeze zironka zo gutsimbataza iragijya gasore mm. ego mugabo tugarutse ariko mvuga ati kuri iprona cyane cyane kubera twarabonye n'umugambwe iprona wagihura n'ibibazo wasanga nabone hariho amashami menshi ariko tukibuka yuko uh, umugani atari umugani yari yasize avuga yuko nyabuna abarundi hatsinze iprona abarundi ari bamwe mugabo kagiye karacamo kuko ibyagiye bishika gutyo ga Jean Dodi eh kuki byagiye bishika uko intango intango niyo nyine burya gwa gasore nabo bari kumwe bari ko baragwanira kwikukira mm. bagwanye n'ibibazo byinshi mm. hariho ibibazo by'amacakubiri mm-hmm. mm. amacakubiri hanini ari umuhuza mhm. ari we shimikiro ry'ubumwe bw'abarundi ibyo bintu yarashoboye kubigwanya mm. rero ibyo byarasigaye aho ashengereye agandaguriwe nibyo abarundi bagumye bagiramo yego mm. turimirije amatora bwana jean dodier niyo nkuru mm. uh, kumburu uno munsi ntituri mu myiyamamazo ariko hamwe uh, abarundi bavuga bati ni rya jambo ngenderwa ko rya gasore mm-hmm. nyine tugumako mm. gushika uno munsi uko yabivuga ko ijya gihe rya jambo yavuze iri mwacishijemo mm-hmm. niryo ryonyine uwo rikurikiza ryoshayura uburundi mm. none ubutegetsi bwiza mm-hmm. ntibuba bukenewe none ubutungane ntibuba bukenewe Ego Jean Lodi tugarutse kuva mu matora ya bibiri na cumi bibiri na gatanu mu ntunge eh, twarabonye iprona akenshi yaba ari umugambwe ari umugenzi w'umugambwe uri ku butegetsi mukaba mufise iriragi mubona mutiko ryoshayira burundi mbe hari ico mwagiye murasangira cyane cyane n'umugambwe uri ku butegetsi kuko n'ubu murazi ko muri abagenzi b'umugambwe uri ku butegetsi hari kumbure mugira cyane murashima uko biri eh, n'umugambwe uri ku butegetsi uri kuragendera muri ragi nubwo wavuze yuko hamwe yogaruka yoduha amanota cyangwa yoha abarundi amanota ari munsi ya gatanu eh, umugenzi twebwe tugira eh, abagenzi bose ntawe dufise uwo mwansi mm, mm. ntawe dufise uwo mwansi nohera no ku karorero kwa gasore mm. muribuka aheje gutsinda ibyo yabariye babirigi mm. burya n'imbere yataratsinda yarabona ko ababirigi bafise ubwoba mhm. yarigeze kubandikira babarira ati babirigi mm. muhumure mhm. numugenzi mm. nk'uko n'iyindi migambwe iri mu burundi dukorana ariko dufatire ku uri ku butegetsi kuko uno munsi ni uganza imyaka mirongo irindwi mu kugera naone uri ku butegetsi hano mwatubwiye yuko amanota hamwe kwa gasore ubona yuko yovuga ati nawe turi munsi ya gatanu ku icumi uno munsi iprona mu bisata byinshi mu n'amanshinga amateka mu n'abankenguza amateka muri leta iprona urayibona n’umugenzi cyangwa nk'undi muganga uri kurafashanya gutwara n'umuganga uri ku yego kuko oh, ayo manota ntiyo hava ayabaha ayatanga hamwe n'umuganga uri ku butegetsi na mwebwe oya mm. niyo yatanga uko kuko mm. tandukanya inzego z'igihugu mm-hmm. hariho abajejwe iki mm. abajejwe gutwara nabatsinze amatora twebwe nk'umugambwe udasigara na iprona icyo tubereyeho nk'ubu tutatsinze amatora mm. no guhanura icegera cy'umukuru w'igihugu eh inone hmm. eh, ariko araza arasukamo mabisi canke akaraba ni bimwe ndakubwiye ntiturahanura hmm. turahanura mugabo twebwe naka umugambwe watsinze mhm. dushira intayishize ibyo nabyo nk'ibikorwa by'umugamba babize bakabaha ayo mabanga muca mubafasha gutya twebwe aho tuba duherereye dukorana umutima wo gukunda igihugu mhm. ugiye mu kibanza ki akabona ko agenda gutunganiriza abarundi bose mhm. atari we yitunganiriza nk'uko bamwe bamwe bashaka kubigira mhm. kuko uyigiraga iby'umukuru rya umugani utari umugani rwagasore mm. ruwi kwari ukwitangira abandi mm-hmm. murazi yuko rwagasore atacu yarabutse mm. mugabo yaremeye n'amabanga bamushyizemo arayaheba kuko yarahawe gutwara ubutanyerera mm-hmm. arahaba gutwara ishyirahamwe ry'abadandaza mm. ibyo mugabo kubera inyungu z'igihugu yagomba ko Burundi bwikukira yarabihebye byose rero eh, cyane cyane twebwe kw'icyo kibazo warumbajije uruhara rwa iporona uno munsi mweho umugambwe w'abadasigana iprona mubanye gute abanywanyi banyu abadasigana babanye gute n'abandi eh, bo mu yindi migambwe itandukanye twebwe nk'abadasigana abanywanyi bacu babanye neza n'indi migambwe mhm. yego mumeze neza kuko twagiye twumva ahandi hamwe bamwe bugarirwa ingoro abandi babankira gukora ibintu byinshi ibyo ntibibura na twebwe kubitwegwa ntibibura mugabo twama dushyira imbere ibiganiro mm, hari aho gacamwo mm. ugasanga ngaha twategekanije ibikorwa ntibibaye mm. kubera abategetsi b'aho hantu urumva ibyo mugabo duca tuyaga n'inzego zibijejwe eh. cyangwa ingira ni kubera n'umugambwe ku butegetsi ubu wafitiye icyizere ufitiye icyizere umugambwe y'iporonayego ibyo nabyo nzi mugabo genda kubwira mw'iyo migenderanire henshi imeze neza mugabo hari hahandi hari hahandi usanga bitameze neza mm. mu ntara zimwe zimwe mm. cyane cyane ku mitumba no mu mazone mm. eh. ego umugani utari umugani atsinze amatora yaragize ati na mumwe mwabicishijemo ati hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi uno munsi ako gatonya gusa mubona abarundi bari ko barakagendera hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi abarundi kuvuga ko batari ko barakagendera umuntu yobahuguje mhm. mugabo ntibariko barakagendera cyane ni iby'uku gerageza kurusha uko ko biraba mhm. eh, eee eh, none atamajyambere ariho none wumva hariho ubukuru nyabwo mhm. ubukuru kibuzana ni ukugira abanyagihugu batuburure mhm. ni ukugira abanyagihugu batera imbere bisundunure mu miryango mhm. ibyo bitaba bitariho rero ni bwa bukuru nyabwo buba bukwiye kuronderwa mm. nibwo buba buri ko burabura mhm. eh. abasuma imihimbiri n'abambuzi nibafatwa bazohano mm. eh, ibyo nibyo yavuga ahereje gutsinda mhm. yavuze ata nayo imihimburi imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa Mm-hmm. ni ukuvuga bimwe bya empinite mm-hmm. icyo o nticyari mu maraso ya rwagasore mm-hmm. uno munsi mubona acifashe gute uno munsi ibisuma biriho hariho n'abambuzi rero urumva uko tubibona umengo ngo ntibari ko barahashwa mm. nyaguhashwa mm. nuko rero igice e, cya mbere cy'ikiganiro karadiridimba kuri no munsi umutumire e, turacari kumwe hano reka kano kanya rero twugurure amatelefone ku barundi muri hanze y'igihugu irindwi na gatandatu ubusa umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa umunani na gatatu amajana icyenda na gatatu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi murashobora kandi no kuturondera kuri za telefone zo kumeza meza bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu umwanya rero ni gwanyu mwebwe barundi barundi kazi musanzwe muri hanze y'igihugu interano yanyu turayirindiriye turiko tugaruka kuri no myaka 63 irangiye hagandaga umuganwa atari umugani Rudoviko gasore incungu yo kwikukira ku Burundi hari kwigerekezo rya gitugu eh, rya 13 gitugutu eh, nkaba rero mbanje kuba kunamira umwuba wacu mugana atari umugani rudoviko rwa gasore mm. eh, mbandanya nihanganisha umuryango wiwe w'amaraso n'igihugu cyose muri rusange mm, n'umuryango w'abadasigana je nibaza yuko ari ukuvyikura ko kubera iprona niyo yari yatsinze amatora yego nta leta yari bwashingwe ariko ababandanije batwara igihugu gushika mbere hirya yejo muri bibiri na gatanu mhm. bose bari abaporona mm. ni ukuvuga rero je nibaza ikintu cya mbere yokora ni ukubanza akemanga bakemanga nk'abaporona imbere y'abarundi n'akahise histoire ibyabaye bakabyemera bakabyemera yuko vyabaye aribo baramutse igihugu hanyuma bamaze kuvyemanga nimba hari abo muri iprona ni ukuvuga les individus hmm. babigizemo uruhara aribo two ipfona y'uno munsi yoshobora kubigenza kugira ngo n'imiburiburi nk'abarundi twarutse inyuma ya rwa gasore dushobore kuyitahura dushobore kuyumva nayo ahandi mu by'ukuri igihe cyose bazokwama bavuga ati baremera yuko ibara ryaguye inyuma y'igandagurwa rya rwa gasore mugabo bakavuga bati eh, ntibashake kubyemera nk'uko ari uruhara rwabo ahubwo bagashaka gusoma ako kahise bahereye uno munsi aho yanyabona kahise tugahere kijya gihe nyine iyo ni ingingo ya mbere ntubanza agashyikirizwa mwuba mhm. nabonye reka arandika araza kukwishura eh, yego murakoze icya mhm. kabiri uwo mwuba wacu wa gasore yaragandaguwe mhm. nagomba rero naho nyine aze kunsigurira icyo nk'umugambwe ipona iyo yakomokamwo bakoze yego harabaye imanza hariho abagirijwe kumugandagura mm. wanashaka banahanwe mugabo twese uno munsi turazi neza yuko ububirigi aribwo bwari inyuma ya burya bwicanyi mm. mbega nk'umugambwe y'iporona boba baritwariye ububirigi barabwitwariye havuye mwiki batabwitwariye ni kuki aho ndiko ndavuga muri ya ntumbero ngira nti mhm. inyuma y'igwandagurwa rya rwagasore nibo babandanije batwara uburundi gushika hirya y'ejo kuvuga ibyabaye kijya gihe gushika ngira ngo bibiri na gatatu tubibaza abaporona hmm. arongoye uno munsi eh, adusigure rero igituma batuba baritwariye ababirigi kubera ababirigi nibo bari bari inyuma ya burya bwicanyi hmm. icyo naco nyene nsaba yuko yokimera insiguro nabyo ndabona ndabona reka nabyo ningira acaguha inyico mu kanya mhm. mu kurangiza rero mm. jewe eh, nagomba ntere akamo ugwaruka mm. nukuri igihe wagasore yagandagurwa umenga yari afise imyaka mirongo ibiri n'umunani nyimba nihenze nihenze nawe umuntu unganire yari afise mirongo ibiri n'icyenda harenga ko umuntu ntiwihenze rwose eh, murakoze ubwo mm. rero nca ngerageza kugereranya umusore w'uno munsi w'imyaka mirongo ibiri n'icyenda hmm. n'umusore wakijagiye w'imyaka mirongo ibiri n'icyenda nka camona yuko ariko umwana w'umwami eh, ariko umwana w'umwami kuko n'umutumire yagarutse ati ntacyo yabuze yari umuntu ari mu bintu eh, ni uko iyo ngereranyo kumbure yojana yari umuganwa urumva yuko yari amajambo ava mu mutima mhm. bimwe bita mu gifaransa yari senseri mm. urumva yuko yari umuntu ukunda igihugu byava mu mutima bigasesekara ku munwa hmm. ni ukuri nciye rero ngereranya abicogeye na buno munsi urabona yuko hari itandukaniro rinini mhm. kumbure barashobora kuba bahari bakaba bafise bo baho ubuzima bagakora mm. nk'ibyo gasore yakoze bakadushikana ku bikomeye mm. ariko nibaza yuko ari bake cyane cyane muri iki gihe twicwa ngo twarateye imbere mhm. ariko usanga ibyo twita ngo twarateye imbere byose ari ibintu ahanini bitatwubaka ni ibintu usanga bigenda ahubwo bidusanisha n'abazungu cyane gusumbya mm. kutwubaka nk'abarundi ni ukuvuga ko nta cyizero ufise y'uko bagwa agasore bari hano mu burundi cyangwa bazovuka cyangwa bahari kuvuga yuko batuba bahari ntuhava nihenda barashobora mhm. kuba bahari mugabo mm. bahari naho si benshi kubera mm. inyuma y'agasore murazi yuko twarose undi mwubawa nyakwigendera ndajya emerikyo mm, tuzobigaruka ko kwa mwungutse eh, nawe nyene yaje akora nta bijya vyagwa agasore mm. naho nawe nyene yaciye agandagurwa bunyamaso ata mwanya waci bisigura biti rero bene abo bantu barahari mhm. naho atari benshi n'ubu rero barashobora kuba bazoboneka nyuma y'imyaka tutazi cyane n'ubu bahari mugabo ndiko ndagereranya gusa abasore ba kijya gihe n'abasore buno munsi ukabahanura iki yuko kijya gihe eh, nkabahanura rero yuko ahubwo bogendera mu makanda ah, cyane cyane urwaruka mhm. bogendera mu makanda ya gasore nukuri eh, n'ubu oh, muri kahise ka hafi turiko turabona hari abasore bariko barakora ibikora inka mhm. sinzi yuko nobagereranya na gasore mugabo nabo nyene ku rugero rwabo mu gihe turimo bariko barakora ibidasanzwe ego umusozera david eh, yatanguye cyane cyane avuga ngo iporona nyayo yajyanye na kwa gasore mm. namwe muti si nibaza umuganga udasigana iprona nk'uko nacyo ndamubwira ko ari umwe mm-hmm. kandi nza kubimusigurira ego kwa gasore yaragiye mm-hmm. umugabo yagiye aturatse mm. yagiye naca mbwira ko ndamwishyura amakuba igihugu cyagize n'umuganga na iporona warakigize mm-hmm. kuko duhereye mu ngorane zatanguye itandatu na gatanu itandatu na gatanu batwicira mu shikirangoma mm-hmm. pierre ngendanumwe noneho si iporona yabutse igihugu cyabutse ibyakurikiye n'abane n'abane itandatu n'icyenda irindwi rimwe irindwi na kabiri abo bose bapfa barabadasigana ni kuvuga rero nahavuga ngo ngo iprona ishengezwe iki nibaza ko ari ukutamenya umuganga udasigana iporona wararonse umwanya wo kubisigura ubisigurira abarundi n'amakungu hmm. uvuga uti nta gufatira muri kivunga mm. mu kivunga warajejwe ikiyi akicwa ajejwe ikiyi twebwe umuganga udasigana iporona ibyo turabishyigikiye mhm. ko tuva mu kivunga tukajya ku cyuma umwe wese yagirizwa icyo tutemera no kwagiriza umugambi w'ipironi twarabanza umwanya kubisigura dusubire tubisigure gatonya mhm. kuko nta muganga udasigana ipironi wigeze uhamagarira abarundi kwica acanke bariya mm. nicyo gituma ngira ngo umugenzi wacu david yobyumva kiriko kirakogwa umuguriho wa severe ni kuvuga ibyabaye nk'ibi bihe byose hariho uko umuganga utazigana yiporona hariho ko n'amatohoza ashobora kubisanga bimeze ubu rero abantu ntiboca bihutira gucira imanza abandi mhm. hari ababijejwe uhava usanga uremetse inkono ishushe abantu barenganya mm. twebwe mu muganga udasigana iporona tuvuga tuti wakoze amabi ni kandi muriteguye kubatanga nimba bahari ese twe tunabatanga ubutungane bubitore twebwe mm. sibyo tujejwe none umwicanyi ntafise ubwoko bw'umwicanyi mm. ntafise ubwoko bw'umugambwe iki eh, imanza zarabaye imanza zarabaye abahanwa barahanwa namwe mwemera za manza zaciye ziba kijya gihe zijya zarabaye uko zabaye kose mugabo n'uru twama twabivuze mhm. twama twabivuze twongera dusaba na leta mhm. yuko urwo rubanza rwobandanya mm. kandi ibyo leta yarabifashe nka nkama mhm. n'ubu tuzoguma tubisaba kuko umugambwe warabuze umugabo n'igihugu cyabuze kuko yari indongozi y'igihugu ni ibyo bikogwa leta e, umugambi utasigana yiporona uhimiriza leta ko bogira amatohoza yimbitse kugira ngo abateguye ubwo bwicanyi bubi bugahekura Burundi iyo ntambwe iriho nibaza ko hari gusubira kuyivugurura mhm. kubivugurura k'uburundi cyangwa k'ububirigi uburundi bugasubira bukibutsa mhm. kuko urumva wagirizwa n'ububirigi mm. yego murakoze turacari muri karadiridimba n'akana kaji wabo ikiganiro kibaha akanya mwebwe barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire ico muterera mu kubaka kino gihugu cacu turiko tugaruka kuri no myaka 63 yarumanye uno munsi neza neza umuganwa atari umugani Rudoviko rwa gasore agandaguwe iragiye asigaye abarundi uno munsi bariko rigendera gute n'igiki cokorwa kugira koko ivyo yasize iryo ragi yasize ryamwe rikurikizwa umutumire turi kumwe ni Jean Dodier niyo nkuru akaba ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abadasigana Ipron hehe n'amahoro banyeretse ko hari ari ku murongo duga ku ijambo dusigaje akanya gato nko mu munota umwe banza uramutse turi kumwe eh, medali ariko araduha icyo kiganiro murakoze cyane n'igihe turi ko turavugana ndamukirize n'uwo mutumire murakoze cyane mwaramutse mhm. eh, duga ku oh, ego eh, muramba barire iri jambo ndayironse ikiganiro kiriko kirahera mm. ariko ibibazo nyamukuru numvise ko umugenzi wanjye david yabibajije mhm. kandi yashikirije byinshi mm. eh, ariko ikintu twe kitubabaza mhm. nibaza ko ikiganiro kitagarukiye ngaha oh, tuzobandanya tuganira mhm. avuga ati duha amazina mm. nominativuma ni naka yamenje twebwe mu muganga udasigana iporoname navuga ngo ndakwishyuye ngo nk'umunyapolitike mm. ndakwishyuye ibyo uko umuti w'umugambwe umeze mm-hmm. ego ngira ntakwanye ko n'umwanya wamaze kutujyana mhm. eh, wa gasore yaratanze akarorero keza cyane mhm. ku myaka mhm. yiwe urabye bake mu burundu ubu bitunganya ibyo yatunganije mu myaka yari afise mbere yari afise imyaka mirongo ibiri n'ingahe mirongo ibiri n'icyenda eh, yatanze akarorero keza tugendera ku makanda yiwe mm. kugira ngo uburundi bugere aho bushyitse murakoze murakoze Kingsley ego murakoze akanya karatujanye ego murakoze eh, bonne ernest mm, heraheza kwishura Ernest eh, Kingsley wewe ndabona yatanze cyane cyane impanuro atugwaruka rugendere mu makanda ya rwagasore ego Ernest namubwira ubwoko rubanza rwashyizwe mu ngiro n'abarundi ntirwashyizwe mu ngiro n'ababirigi rwashyize mu ngiro n'abarundi mm. eh, ni raba icyo gihe harimo mirongo ingahe cyane ni kwa kundi bavuga ati burya eh. ibihe byose bigira inyishu yabyo eh, cyari icyo gihe yaba twebwe ntitwashimishijwe cyane n'urwo rubanza mm. rwari kugira rukerekana cyane cyane uruhara rw'ububirigi mm. uruhara rw'ububirigi rwateza kuboneka kuko nibo bari bajejwe umutekano w'igihugu mm, eh, Ernest Cegaruka cyane cyane na David ati gushika muri 2003 none mwe hububirigi mwagize gute nk'abadasigana n'igiki mwabubwiye mwarishuje bimeze gute mu segonda 33 oye twarishije burya burya ico kibazo kirahambaye cyane mm. hariho abantu bariko baribaza ngo ni ibintu byoroshe twarishuje mugabo urumva igihe kigeze kizogera mm. uno munsi turimirije amatora eh, jean Dodier n'igiki inyuma y'ino myaka mirongo itandatu n'itatu mutekereye abarundi muri rusange n'abadasigana mm. eh, mu ntumbero yo gutegura amatora meza kandi atekanye mu masegonda mirongo ibiri icyo rutekerera abarundi n'abadasigana basubiza agatima mpembera mhm. babona ibihanze igihugu reka duha n'isango uwundi wa mungu amasango nk'ayo twahereye ko naho ubutaha ndi buriseri mu bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose